Música abdulla qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida musulmonqul voqeasidan 20 kunlar chamasi keyin edi muhammad rajab qo'rboshining uyidan 2-3 qaytalab kishi kela bergandan keyin yusufbek hoji ilojsiz qolib borishga majbur bo'ldi yig'inda Muhammad Niyoz qushbegi qosim mingboshi qambar sharbatdor karimqul ponsatlardan tortib toshkentning yetuklik ashrof va ayonidan o'n beshlab odam bor edi mehmonlar uchun meva cheva quyuq suyuq tortildi ziyofat to'kun edi yemak asnosida niyoz qushbegi so'zlab yig'inning maqsadi bilan ahli majlisni tanishtira bordi og'alar inilarim bilindiki og'aynilar bir tan bir jon bo'lsalar qipchoq kasofatidan qutulish uncha qiyin tushmas ekan undan bir oy ilgari biz qanday holda edik musulmon qulning omonsiz qilichi og'a inining bo'g'zida edi xudo xoja akamizning umrini uzun qilib bola chaqasini yegovligini ko'rsatsinki avvalo uning aqllik tadbiri undan keyin og'aynining bir yoqadan bosh chiqarishi soyasida musulmon qul balosidan yengilgina qutuldik ammo bu qutulishni chin qutulish deb bo'lmaydir nega desangiz oq it bo'lmasa qora it tovoq qoshiqqa tegmakda to'g'ri hali biz sahroyi qipchoq elidan uzil kesil qutulganimiz yo'q bu musulmon qul bo'lmasa boshqa alim qulning bosh ko'tarishi aniq birodarlar albatta nor muhammadning rayini deb hamma ixtiyor o'z qo'limizda bo'lgani holda o'tabboyni mingboshi belgilab yubordik bu ham o'zimizning eng katta xatolarimizdan bo'ldi juda to'g'ri men o'sha kundan beri o'z o'zimdan bo'g'ilib yuriyman musulmon qulning iti bo'lmasa ming mingboshi bo'larliq odam qurib qoluvdimi deyman yo'q og'alar temirni qizig'ida so'qib qolish kerak qachongacha biz bu sahroyi itlar bilan sanu manga borishib yuriymiz yaxshisi shuki bu bosh og'riqlarni bir varakay oradin ko'tarib tinchishaylik xo'sh biz shu yerdagi og'aynilar kengashib bir gapga to'xtab qo'ydik ammo bu maslahatning hoji akamizga ma'qul tushmog'ida shubhamiz yo'qdir bu o'yimizga xon ham bir narsa demasalar kerak qo'qon marg'ilon andijon o'sh va boshqa yerlarning og'aynilari ham bu gapdan bosh to'lg'amaslar nega desangiz qipchoq degan iflos parchani ham jonidan to'ydirdi yusufbek hoji haligi gap so'zlanganda qo'lidagi piyolasini chayqatib og'ir bir holat kechirgan va chuqur bir sukutga ketgan edi boshqalar bo'lsa niyoz qushbegining so'zidan keyin bir ko'zdan deyarlik hojining yuziga tikilgan edilar hoji miq etmay o'ltira bergach qambar sharbatdor o'zining xipcha tovushi bilan qushbegining gapini kuchlab tushdi so'zingiz juda to'g'ri qushbegi siz aytgandek bizga ikki yo'l bor qipchoqni qirib yo'yish va yoki butunlay qipchoq qo'lida qolib ketish yusufbek hoji ko'tarilib qambar sharbatdorga qaradi va majlisni yer ostidan kuzatib chiqib yana jim qoldi karimqul ponsod hojini turtmak maqsadida kengashlik ish tarqamas deganlar a hoji akamiz o'ylashib javob bersinlarchi axir bilmadim sizlarning muddaolaringga tushunmadimmi yoki tushunsam ham o'zimga yotishib kelmadim hayronman nimasiga nimasiga hayronsiz hoji maqsadlaringiz qambarbekning aytganidek qipchoqni kesishmi bala kesish sizlarni bu ishga nima va kim majbur qiladi savolingiz qiziq sababi bizlardan ham ko'ra sizga ma'lum bo'lsa kerakku durust aytasiz musulmon qulni haydamoqqa majbur bo'lgan edik haydadik barcha yomonliq o'shaning boshi birla birga ketgandek qipchoq og'aynilar ila totiqlashdik qipchoqlarning eski adovatlari bitdi bas bizga tag'in nima kerak hojining bu gapi majlisni bir birisiga alanglatib qo'ydi ammo qushbegi sirni boy bermas uchun tirishgandek kulib qo'ydi musulmon qul endi tinch yotar deb o'ylaysizmi albatta o'ylamayman lekin musulmon qulni tinchimaydir deb ho'l quruq qipchoqqa tig' tortish hech bir aqlga sig'adirgan gap emas o'zingiz qushbek aytingchi biz bu kungacha yomonlikni kimdan ko'rdik qipchoq otliq xalqdanmi yoki uning sanoqlig bo'lgan bir necha kishilaridanmi birni aytganda biz qipchoq deganing har birisidan ham dakki yeb kelamiz so'zingizda yanglishlik bor qushbegim agar siz nafslan birga qarasangiz ikki xalqni bir birisiga sovuq ko'rsatib adovat tuxumini sochib kelguvchi bir nechagina odam bor menga qolsa mamlakatni tinchitish uchun shular to'g'risida o'ylash kerak nainki to'rtta muttahamni deb butun bir xalqqa hujum qilish siz aytgandek yomon to'rttagina emas hoji sahrodan kelgan har bir qipchoq bizni yelkamizga minmoqchi bizning tomog'imizga tumshug'ini tiqmoqchi bunga qolganda ishni biroz yengil o'ylab turibsiz hoji aka hoji akamning gaplari faqat rahmdillikdan aytiladir ammo o'ylash kerakki qipchoq bu kungacha ozg'ina og'aynining qonini to'kdimi ana u kuni marajabbek bilan hisoblashib ko'rsak qo'qonning o'zidan ikki yilning ichida yetmish sakkiz bek o'ldirilibdi hali bu hisobga fuqarodan o'ldirilgan bechoralar kirmaydir men bu haqiqatlardan tonib turganim yo'q boshi. ammo biz senga sen deb javob bermasak bizniki aql va insof doirasidan chiqmasa deyman aql insof bilan ish qila qila endi juda to'ydik hoji sukut qildi o'zining shunchalik gaplarini havoga ketib turganini majlisning niyoz qushbegi ruhida borganligini yaxshi sezdi bundan boshqa niyoz qushbegining bunday bir fikrga kelishi uchun uni nima majbur qilgan buni ham ochiq angladi niyoz qushbegining barcha kinasi o'tabboyning mingboshi belgilangan kunidan boshlanganini men turgan yerda qipchoq mingboshi bo'lsinmi degan kek orasida bu fikr faqat uning tomonidan maydonga chiqarilganligi yusufbek hojining mulohazasidan o'tdi majlisning boshqa a'zolariga bo'lsa ish yo'g'idan yumush chiqarishga talabgor bekorchilar deb qaradi albatta el foydasidan ko'ra o'z manfaatini oldinga surg'uvchi bu cho'talchi beklarga qarshi hojining sovuqqonliq saqlay olishi va asabiylashmasligi mumkin emas edi beklar manim hamma mulohazam yurt el manfaati nuqtasidan turib aytiladi men hech bir vaqt inkor qila olmaymanki yolg'iz o'z g'arazi yo'lida ish tutquvchi palit kishilar qipchoqlar orasida bor bo'lganidek bizda ham yo'q emas balki ana ularda o'nlab bo'lsa bizda yuzlab bor o'zi bizning ko'zimizga itdek sovuq ko'ringan qipchoqbachcha normuhammadning el uchun qilib turgan to'g'ri xizmatini men o'z umrimdagi toshkent beklari orasida birinchi martaba ko'raman buni siz yaxshilar ham inkor qila olmassiz bas ayb qipchoqda emas balki uning manfaati shaxsiyasi yo'lida ish ko'rguvchi boshliqlarda va qipchoqlar o'ylagandek gunoh qora choponliklarda bo'lmay balki uning uch to'rtta ma'nisiz beklarida birodarlar o'ruz o'z ichimizdan chiqadirg'an fitna fasodni kutib darbozamiz tagida qo'r to'kib yotibdi shunday mashhur kabi bir kunda biz chin yovga beradirg'an kuchimizni o'z qo'limiz bilan o'ldirsak sen falon deb qirilishsak holimiz nima bo'ladi bu to'g'rida ham fikr qilguvchimiz bormi kunimizning kofir qo'liga qolishi to'g'risida ham o'ylaymizmi yoki bunga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganmizmi mana birodarlar siz o'z qipchog'ingiz uchun qabr qazigan fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadir biz qipchoqqa qilich ko'targanda o'ruz bizga to'p o'qlaydir siz dunyoda o'zingizning yagona dushmaningiz qilib qipchoqni ko'rsangiz men boshqa yo'lni har zamon o'z yaqinimga yetgan ko'raman agarda dunyodan o'tayozgan bir keksangizning maslahatiga quloq bersalaringiz bu fikringizdan qayting birodarlar illo yusufbekni oldiga chiqarib bu shum ishingizdan meni tashqarida hisoblangiz rahmang qurg'ur hoji bu kun ko'knori ichgan ekan shekilli a <laughs> yo'q hoji akaning yoshi qaytib ko'ngli judayam bo'shashib ketibdir favvora <laughs> ah, hoji oldidagi ovni ko'rmay uzoqdagi yovni ko'radi xuddi ah, xuddi men sizga aytib edim a qushbek hojini har narsaga ko'ndirsangiz ham bu gapga ko'ndira deb balli birodar aziz men uni kelavermay ovora qilgandan ham payqagan edim ha kecha biroz xomsigan edi ish buzildida ha nega buziladir sirimiz ochildi albatta hoji tinch yotmaydir sirimiz hali ochilgan emas agar biz shu o'ltirg'on og'aynilar boyagi gapda sobit qolsak sirimizni yana yashirib ketish mumkin masalan hosh hosh ha o'sha so'zimiz so'z ittifoqimiz ittifoqmi albatta albatta so'z bitta bo'ladigan bo'lsa hojining ishi juda oson biz hozir so'zni bir joyga yetkazurmizda birimiz hojining oldiga borib maslahatingizni muvofiq ko'rdik biz yanglishgan ekanmiz deymiz xo'sh xo'sh albatta hoji ishonadirda hech kimga so'zlamay qo'yadir biz bo'lsak yeng ichida hozirlik ko'ra beramiz ana shu xolos e ma'qul gap ha ma'qul gap to'g'ri maslahat to'g'ri maslahat ma'qullikka ma'qul ammo gap bu yerdaki biz aniq ishga bel bog'laymizmi bog'laymiz bog'laymiz barakalla barakalla birodar azizlar xo'sh ma'lum bo'ladirki hammamiz ham yakdil ekanmiz endi boshqa gapga o'tsak ham bo'ladir xonni ko'ndirib bo'larmikin xon ko'ngan hisob izoh qushbegi izoh xo'sh men xonni toshkentdan jo'natish oldida uning holi vaqtini topib bu fikrimni bir daraja arz qilib o'tgan edim bu fikrim xonga juda ma'qul tushgan bo'lsa kerak so'zimni e'tibor bilan tinglab turdi va javobida yaxshi o'ylashib tadbirlar bilan menga fikringizni yozing men ham o'ylab ko'raman dedi menga qolsa bu to'g'rida bizdan xabar kutib xonning uyqusi ham kelmay yotgandir bizga faqat ishning o'naqayini topib xondan tasdiq ettirishgina qolgan iya xon tayyor ekan bo'lmasa tayyor ekan tayyor ekan tayyor ekan shundan keyin ishning o'naqayi to'g'risida muzokara va mubohasa boshlandi har kim bir turli fikr bayon qilib uzoq bosh og'ritilar va natijada xonga quyidagi noma yozildi tojdori musulmon xoqon ibn xoqon shahinshohi novjivon toji sari xushbaxton huzuri humoyun oliylarga arzi ubudiyat adosidin so'ngra biz haqirul xoqir sadoqatpeshi benazir qullaridin arzi bandalik kim navkarlari doim lafqat, ul jalobqa qipchoq haloyiqi beparhezidin biror osib yetarmi deb harosiddadirmiz va yana ul haramzoda sahroiylarning ro'yi zamindin taroslamay turib ul janobi oliyning ta'mini amniyatlari ham biz qullaricha ko'p xavfu xatar ostida bo'lgandik taxmin qilinadir shul mulohaza va andishalar ba'dida biz toshkent qullaridan bir nechalarimiz bir yerga jam bo'lishib durudaroz tafakkur va tahayyurlar so'ng'ida azbaroi ul shahanshohning ko'p zamonlar boshimizga sayobon bo'lmoqlari umidida bar taqdir ul tojdorning xotiri oltir daryo muqotirlarga pisand tushib ijobat ovoz qilsalar bir ma'nini xof va sadoqat maqosidiga mahbub deb bildik andoqki ul haloyiqi g'assoblarni 15 sin misolidan bog'liq va 70 yoshdan quyi har bir erkak zotini bilo tarahhum qatli om qullaricha sazovordir va illo ul murtaddin battar jobir va bexiralardan janobi toshdorg'a har ro'z va har soat xavf bordir ammo bul taxirni o'shal muayyan xatli on soati yetmaguncha har bir behrat va bog'iy bo'lmog'i yaqin mashg'ul odamlardan poshida tutilmog'i mavjuddir va lekin ul tojdor bir soati sayidi muzaffarni muayyan aylab qalamravlaridagi barcha shahar va kuylar qishloq va kentlarning sadoqati zohir va qalbi tohir qullariga maxfiy nomalar qo'ndirib sakbachilarning qatli omiga amri oliylarni darik tutmag'aylar ammo xo'jand firdas mavnandning o'zida ul shaqovat peshalar behad va behisob nufusga molik bo'lganlari vajhidin biz toshkan navkarlaringning iyonati beshaku shubha vojibdir siz shahanshohiy o'shal soati muzaffarini tayin aylab biz qullariga xabar yuborsalar bunda lozim bo'lgan odamlarimizni qoldirib va yana har qayusimizga tegishlik bir yuz ikki yuz va besh yuz yigitimizni olib haloyiq ko'zida go'yo janobi tojdorning qul falokatidan ozodlikqa chiqib mustaqil sohibi toj bo'lganlarni muborakbod qilmoq uchun yurgan bo'lib inoatlariga yetarmiz va darvozadan kirishimiz on fajatan o'lgalay saklarga hujum boshlab qatl omg'a qilish tortarmiz va yana maxfiy qolmag'ay kim toshkentning alhol beklik mansabida o'ltirg'uvchi qipchoq nurmuhammad borasida qandoq farmon berg'aylar bul ma'nida ham ishoratini darif tutmasalar qullarini andishadan ozod qilgan bo'lg'aylar ushbu baloda mazkur maxsi samarai sadoqat aqli qosirlarimiz usuli natijasini biz qullariga ushbu nomani qosidi qo'liydin sabot va xato rad va ijobat pisand va nopisand javobini irsol qilsalar va yana o'z fikri va savoblarini izofa qilib qusur va xatolarimizni tanbeh etsalar biz navkari bejavhar va basadoqati befarosatlarni dunyo dunyo shodu xurram qilib gul soyaboni marhamat va mehriboni boshafqatning xizmatlariga kamari xizmatni berk bog'latgan bo'lur edilar huvallohul mustayin sadoqatingiz majlisiga jam bo'lg'uvchi navkarlaringiz bu noma ertasi kun xonga yuboriladigan bo'lib bunga maxsus kishi belgilandi majlisning qo'rqinchi yusufbek hojidan bo'lgani uchun unga soxta qarorni eshittirmak to'g'risiga muhammad niyoz qushbegining o'zi bevosita majlisdan chiqib ketdi shuning ila bu majlis tarqaldi otabek marg'ilondan qaytib kelgandan keyin o'n besh kunlar o'tkazib usta alimdan bir xat olgan edi usta alim xatida qutidorga uchrashganini hamda mayda chuydalargacha yozib kelib aytar edi siz xiyonatni payqaguncha qayin otangizga qandoqgina saqlab kelgan bo'lsangiz u ham sizga o'shandoq kinalik ekan meni va oilamni tahqir etdi deb bu haqoratni umr bo'yi unuta olmasligini tushunib o't ichida yurar ekan mendan haqiqati holni anglab juda shoshib qoldi hatto hushi boshidan uchdi ichkaridan aniq ma'lumot bera olmasam ham ammo ularning ham qayn otangiz holiga tushganlarini mulohaza qildim qayn otangiz sizning o'tgan holingizning og'irligini tasavvur qilolmagan edik dushmanlaringizga bergan javobingizni taqdir etish uchun ham so'z topolmas edi har holda orangizdagi kinaning dushmaningiz bilan birga supurilganiga shubha yo'q sizning qayerdagi bo'lganingizni so'ragan edi men bilganimni aytdim kelarmikin degan edi bunga ham o'zingizning o'sha muhmal javobingizni berdim fikrimcha qishda bo'lmaganda ham ko'klamga chiqib o'zlari toshgan tusharlar deb o'ylayman sizdan bir kun so'ng homid o'ldi haytovur bir og'iz so'zsiz to'ng'iz qolibdir men o'lar chog'ida ham sizga bir tuhmat to'qirma deb qo'rqqan edim qutidorg'a hech bir jarima ortmabdirlar maqtullarning egalari hech kimni tutib ko'rsatolmaganlari uchun mahkamalar ham ishni tekshirmay qo'ydilar o'ylashimcha hech kim bilmaganda ham sirni o'rgan sodiqning onasi bilsa kerak edi ammo uning ham dami ichida so'raganlarga xudodan ko'rdim deb javob berar emish bu xotinning qo'lidan har bir ish keladir deb o'ylab o'tgan kun otangizga aytdim begona xotinni uyingizga yo'latmasinlar va chetdan kelgan taomni yemasinlar deb har holda yomondan hazar lozimdir bu xatdan keyin marg'ilondan tiq etgan xabar bo'lmadi va oradan ikki oylab fursat o'tib ketdi shuning uchun otabekning kunlari quyosh botib chiqqan sayin bir anglashilmovchilikqa qorong'ulikqa kira borib har soat achchiq va yo suchukligi noma'lum bir hol kechirib boshladi ba'zi kezlarda ul umid quchog'ida shoshib qolar edi va ikkinchi vaqtda yaramaz qora xayollar bilan entikardi edi oy tuynikdan tubanroqda bu kun bo'lmasa erta chimmati qo'lida paranjisi ustida sariq qorami atlas ko'ynagi egnida darvozadan kirib kelgandik va o'pkalagandik yil sarson bo'lib yurtimda bu sarsonliqning natijasiga borib chiqqanda shunday ahmoqlikqa tushdim men nega keldimda endi nega boraman va nima deb boraman qizingizni toshkent olib tusharsiz deb ketgan edim siz olib bermaganingizdan keyin o'zim qaytib keldim deyaymi otabek mana shunday chuchmal azoblar ichida keyingi kunlarni kechira boshladi oy to'lmasdan marg'ilon qatnab turg'uvchi o'g'lini endi uch oylab qo'zg'almay qolishi uchun o'zbek oyim eskicha yana quvonib ketdi keyingi qildirgan issiq sovug'im kor qildi shekilli birato'la marg'ilonni tilga olmay qo'ydi endi xotiniga isib mehmonxonada yotishni ham barham bersa har nechuk duodan qolmaylik otabek keyingi vaqtlarda savdoga yurishni tark qilib qo'ygani uchun hasanali ishsiz qolgan uzun kun uyda bekor zerikkanlikdan hojiga aytib bir muncha dasmoya bilan guzardan baqqollik do'koni ochgan edi otabek ko'pincha mehmonxonasidagi kutubxonadan uni buni o'qib o'ltirar o'qishdan zerikkan kezlarida hasanalining do'koniga chiqar va guzardan ham zerikkandan keyin boshi oqqan yog'larga salor bo'ylarigacha ketar va gohi chuqur qishloq tomonlariga ham tushar edi ammo tushgani bilan burung'icha ichmas ikki uch ortib ketganda to'rt oyoq ila kifoyalanar ko'z o'nglari oz oz jimirlashgan turlik xayollari bir muncha tarqalgan holda qaytar va lekin hasanali ham uning bu kayfini juda siyrak seza olur edi o'tgan kun chuqur qishloqqa tushgan edi asr vaqtlarda qaytib guzarga keldi da xayolat bilan hasanali do'koniga o'ltirdi otliq yayov o'tkinchilar to'rt tomonga qatnab turadilar uning bugungi kayfi o'tacharoq ketgan bo'lsa kerak ularni g'ira shira ko'zga ilgandek qaraydi hasanali bir ikki uni kuzatgandan keyin so'radi marg'ilonga nega ketmay yuribsiz hafsala yo'q qaynotangiz ko'nsa ko'chingizni olib kelsangiz ham ma'qul edi qatnab yurgandan qaydam ilgari shunday savol chog'larida o'zining yolg'on javoblaridan juda xafalanar hasanaliga o'tgan gaplarni birin birin aytib bergusi va menim uylanishimga sen sabab bo'lgan eding endi meni undan ajratdilar deb undan o'z dardiga davo istagusi kelar edi hozir o'zida xafalik o'ng'aysizlik sezmagan bo'lsa ham boshig'a o'zim borolmasam da hasanalini yuborishim va kezini topib o'tgan gaplarni otaga hikoya qilishim kerak edi degan fikr keldi bora bora bu fikr uning boshiga jiddiy o'rinlashib oldi shu to'g'rida chinlab o'ylab ketib kayfi ham tarqalayozdi do'konni yopib hasanali bilan birga ketdi yo'lda mehmonxonada birga o'ltirib osh yedi dasturxon ustida uning o'ylagani faqat shu bo'lib qoldi biroq bu fikr qaror tusiga kirib ketolmadi daqiqa sayin tarqalib borgan kayfidek turli monelarga uchray boshladi hali marg'ilonda ishlar qalaykin ular yana aynab qolmaganmikinlar marg'ilondan bir narsa payqamay turib kishini ovora qilishga arzirmikan bu kun quyosh ochiq havoda kezishi uchun jim jim tovlanib yer yuziga kulib qaradi ikki kundan beri quyosh betini qoplab turli yerlarga jon suvi sepish ila charchagan bahor bulutlari burchak burchakka tarqalib borar edilar uyalaridan chiqish bilanoq chumchuqlar chirqillashib musichalar kukulashdilar anavi ar ar terakka uya qo'yishga o'ylagan bir juft karruklar ham vijir vijir qilishib kengash ochdilar podachining tovushini eshitib dalaga oshiqqan onasiga ergashib qashqa buzoq ham ma'rab yubordi modasiga tegishgani uchun tomdagi kaptar ham bo'qog'ini chiqarib raqibining tevaragida yag'rin bera boshladi qisqasi bu kun uyg'onishdanoq butun koinotning yaxshi tush ko'rib turganligi sezilar edi bahorning bu kungi sehrli kuni otabekni ham qitiqladi choyni naridan beri tugatib hasanali ketidan guzarga chiqdi ul guzarga chiqqanda hasanalining qo'shnisi bo'lgan ali erinibgina do'kon taxtasini tushirmakda edi otabekni ko'rish bilan do'kon ochishni to'xtatdi bugun bo'shmisiz bek aka bo'shman bo'sh bo'lsangiz ming o'likka qimizga borar edik to'la qozoq biyalarini yayloqqa solibdir do'koningizchi e dunyoni ishi bitar emishmi bek aka xo'p desangiz do'konni yopaman ha yoping bo'lmasa otabek hasanalining do'koni vositasida ali bilan yaqindan tanishgan edi u ichi kirsiz serkulki ochiqqina bir yigit bo'lib bek bilan go'yo ko'p yillardan beri bo'lgan tanishlarcha muomala qilar edi bekka bu tasodif juda qulay keldi chunki uydan chiqishdanoq uning qasdi bu kunni dalada o'tkazmak edi et oldilarda yayovlashib ming o'rikka ketdilar ming o'rik mavzei otidan ham ma'lum bunda ming choliq o'rik daraxti o'sgani uchun bo'lib shiblining suvdan boshlab to salor arig'igacha qator qator o'riklar edi salorning narigi yog'i nidek qir endigina ko'm ko'k o't gilami unib chiqqan edi ming o'rikning etagi bo'lgan salor bo'yida 3-4 ta qozoq o'tovlari tikilgan edilar. Ikkisi salor bo'yiga yetib, to'la qozoqning kelinchayiga etni sho'rva qilish uchun berdilar. Ali o'tovdan kigiz olib salor bo'yiga yozdi. Kelinchak yostiq ko'rpacha tashlab berdi. Otabek hortiq chiqarib yaslandi. quyosh ozorsizgina qizdirar edi yengilchagina esgan shamol dimoqqa turli o'lan islarini keltirib urar edi bir necha qaldirg'och salorning oqishi bo'ylab uchar va uchgan ko'yi val fajr o'qir edilar poyonsiz qirning yuqori quyi o'rinlari yakrang ko'kat va ko'z ilg'amaydirg'an uzoqliqlari tumanlangan sumol ko'rinish berar edilar qushlar qurtlar sayrashi tabiiy bir soz xizmatini o'tab kishiga ifodasi qiyin bo'lgan bir sezgi solar edilar otabek tabiatning shu ko'rkam va latif ko'rinishiga maftun bo'lib biroz yotgandan keyin ul ham bo'lsa edi deb o'yladi va uzoq tin olib qo'ydi bu kunning ko'rkamligidan olg'an taassurotini ali ichiga sig'dirolmadi sab yaxshi kunmi shunday kunlarda kam ko'sting bo'lmasa iye sizning ham kam ko'stingiz bormi ha yo'q deb o'ylaysizmi hammada bo'lganda ham sizda yo'q deb bilaman masalan masalanmi sizning bilan otangizning obro'si qushbegida ham yo'q davlat to'g'risida bo'lsa ochqarlik yerda emassiz e, ikkita to'tidek xotiningiz bek akam uchun sochini tarab o'ltiradir tan qanaqa kam ko'z to'g'ri aytdingiz shukur qilish kerak bek aka ali o'zining baxtsizligidan topqanini ro'zg'ordan orttirolmay olmay shu kungacha uylanolmay kelishidan hasrat qilib ketdi otabek uning hasratini diqqat bilan eshitdi hayotning zarbasi har kimning o'z darajasiga qarab va lekin istisnosiz bo'lganligini tushundi dunyoning ishi shunaqa ekan mulla ali marg'ilonlik xotiningizdan bolangiz bordir yo'q bo'lsa ham turmadimi uylanganingizga ancha yil bo'lgan shekilli turmadi bolasizlik uchun xafa bo'lish kerak emas hali yoshsiz bek aka otabek javob bermadi korsonda qimiz keldi bek bir ikki zarangni ichgandan keyin yaslanib ko'kka qarab yotib oldi ahli bor tovushini qo'yib ashula qildi ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yor ushbu keng dunyo ko'zimga bo'ldi tor qayqaroqchi oldi yorimning yo'lin bundagi baxtsiz yigit yo'l uzra zor qayqaroqchi oldiyorimning yo'lin bundagi baxtsiz yigit yo'l uzra zor qo'shilmaysizmi bek aka o'zingiz yaxshi aytasiz to'xtamang to'xtamang Perde tuzken güzel kız Taş üstüde bükmetiz Kuhne kanun turmuşdan Kil koçaylık ikimiz, Kuzlarım yol üstüde kirmedi ya Ushbuking dünya ko'zimga bo'ldi tov ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yor Ushbuking dünya ge ko'zimga bo'ldi tov yaxshi ashula chekansiz undoq bo'lsa ustidan buqimizni ichib yuboring kelmadim qayqaroqchi do'sti yorim yolini ketgan sipohlardan darak eshitdingizmi bek aka eshitdim manim akam ham ketgan edi oy borib omon kelsinlarda akangiz yigitmidi yo'q mergan edi qo'qon ketayotgan o'rtoqlarga qiziqib borma deganga ko'nmadi urush ehtimoli yo'qmi shunchaki fotiha uchun ketishgandilar a kim bilsin korsondagi qimiz tugab sho'rva ham ichildi dasturxonni yig'guvchi kelinchak o'g'il tilab duo qilgandan keyin qo'liga 30 chaqa surma puli berdilar va qirni aylanish binafsha terish uchun turib ketdilar kechki soat to'rtlarda qoymoz darvozasidan qaytib shaharga kirdilar da darvozadan o'n adim narida boshi tanidan olingan uch kishining gavdasiga yo'liqdilar otabek bu holga tushunmadi chunki ahyonda bir osladirg'an gunohkor eski namozgoh doriga eltilar edi shunga ko'ra darvozabonni hujrasidan chaqirib so'radi bular qanday gunohkorlar ekan taqsir qipchoqlar gunohlari nima ekan o'zlari bilarlarku taqsirni begimga aytguligi yo'q gunohlari nima axir axir qipchoqlarda to'ram qipchoqlar ekanini bildim ammo gunohlari nima deb sizdan so'rayapman aniq xabarlari yo'qmi taqsirim yo'q voy bo'yo taqsir bugun ertalabdan beri ko'ringan qipchoqni so'yib yurdilar-ku. Gunohlari surishtirilmadi taqsir. Mana unisini uydan olib chiqib so'ydilar. Mana unisi menim yodimda turgan darvozabon edi rahmatlik. Mana unisini tanimayman, lekin o'zi qipchoq bo'lsa kerak. Kimlar o'ldirdi? Bu yerga kelguvchilar 20 chog'lik edilar. o'zimizni toshkent yigitlaridan ham bor qo'qonliklar ham ko'rindilar o'zlari ham qipchoqni qiraverib hamma yoqni tozayam g'alvir qilib yubordilarda taqsir qo'qonga ketgan beklardanmi xondanmi ish qilib shunaqangi buyruq kelibdida taqsir bizlar xizmatkor odam nimani bilaylik to'ram otabek masalaga tushungandek bo'ldi va dahshat ichida ali bilan yo'lga tushdi 30 qadam bosmay tag'in ikki o'likka uchradilar 10 adimda yana bir jonsiz gavda endi ali so'ramay chidamadi navzan billoh bu nima degan deg aka so'ramang yo'g'a axir hammasi ham gunohkormikin musulmon qulni bilarsiz axir men nega bilmay ikki oy ilgari qochoqni ham ko'rdim bilsangiz bularning hammasi o'shaning gunohiga o'ldirilgan o'xshaydir shu ham gapmi yo xudo tavba qadim sayin bir o'likka uchrar edilar ali san'at kelardi guzarga yetganda sanoq yetmishdan ortdi hali bu birgina to'g'ri ko'chaning hisobi bo'lib keng toshkentning o'zga ko'chalarini ham hisobga olganda fojia bir adad tashkil etishi ma'lum guzarning ichiga kirganda qator chizilgan qirq chog'liq o'liklarni ko'rdilar kun asrdan og'ib shomga yaqin shuning uchun guzardagi do'konlardan ochig'i uch to'rtta jumladan hasanali ham yarim ochiq do'koni oldida o'ltirar edi sog' keldingizmi bek biz bu yerda 100 xil vasvasaga tushib tashvish tortdik bu kun dadam qayerda edi sizdan keyin urdagi ketgan edilar bir soatdan keyin shoshqindamoq qaytib keldilar-da, sizni so'radilar shundan so'ng qayerga ketganlarini bilolmadim qachondan boshlab qipchoqni so'ydilar otangizni kelishi bilanoq ey eh, bek rahmsizlik bunaqa bo'lar ekan xuddi qiyomat bo'ldi bechoralar nima gunoh qildilar ekan uyda halol kasbini qilib o'tirganlargacha tutib so'ydilar ey eh, bechoralar qanday gunohlari bor ekan yigitlar tutib keltirib turadir jallod bosh kesib boradir bu nogahoniy qazodan eslari chiqib ketgan bechoralar yig'lashardilar ayniqsa bir bo'yoqchi xuddi yo'ldan tutib kelganlar qo'li bo'yoq ey xudo men nima gunoh qildim deb yig'laydir kishiga bo'lmaydi do'konni yopib qochdim ko'plar ham qochdilar tag'in bir bas hasanadi hikoyadan to'xtadi chunki bekning yuragi ezilib oqish darajasiga yetib ali otabek bilan xayrlashmasdanoq qochgan edi uyga borib kechki oshni ham yemadi va otasiga ham uchrashmadi go'yo shu yirtqichlar dunyosidan yashiringandek oq kundayoq to'shagiga yotib ko'rpasiga burkanib oldi uning bu holiga uy ichi tushunganlari uchun nima qildi deb so'ramadilar va yoniga ham kelmadilar yusufbek hoji ertalab choyni otabek bilan birga ichish uchun mehmonxonaga chiqdi otabek tersaygancha kelib choyga o'ltirdi otasiga salom ham bermadi chunki ul o'z otasini qipchoq qirg'inning bosh omillaridan deb qaror qo'ygan edi choy yarimlayozdi oradan churq etgan so'z chiqmadi nihoyat o'g'liga yengillik berish niyatida hoji tilga keldi xafa bo'lma o'g'lim sizlarga o'xshab quvonaymi yanglishasan o'g'lim rajabbeknikidagi majlisda bu yirtqichlikning rejachisi kim edi Rajab rajabeknikida bo'lgan majlisni sen bilasanmi bilaman bilsang mening ustimga bundoq tuhmat ortishdan uyal bola Rajab rajabbeknikidagi bu kengash bo'lmaganmi-da? bo'lganida bo'lgan bo'lsa tag'in nega o'zingizni quruqqa olasiz <laughs> ba'zi yengil muhokamalaring onangnikidan qolishmaydir otabek majlisdan xabaring bo'lgan bo'lsa kim qaysi fikrda qolganini ham bilarsan yo'q majlisda nimadan bahs qilinganinichi majlisda nima muzokarasi bo'lganini ham bilmayman va lekin o'sha majlis faqat qipchoqlarga qatli om uchun yig'ilgan ekan deb kecha ishondim majlisingiz a'zolarining sizdan boshqasi nega yigit to'plab qo'qonga ketdilar va ular qo'qonga yetmaslaridanoq nega bu vahshat boshlandi bu muhokamang to'g'ri ammo otangni ham shu jonivorlar orasiga qo'shib o'ldirishing qisqalig'ingdir o'zing o'ylab ko'r o'g'lim o'z qo'limiz bilan o'zimiznikilarni kesishimizdan mamlakat uchun qanday foyda bor basharti men bu vahshatga ishtirok qilgan bo'lsam qaysi aql va qanday manfaatni kuzatib qo'shilishgan bo'laman agarda manim yurt so'ramoqqa va shu vosita bilan boylik orttirmoqqa orzum bo'lsa boshqalardan ham ko'ra o'z o'g'limga senga ma'lum bo'lmasmidi nega har bir narsaga yetgan aqling shunga qolganda oqsaydir nega yong'on yurakimga yana sen ham zahar sochasan titralib va to'lqinlanib aytilgan bu so'zlar otabekni o'kintirdi o'lganning ustiga chiqib tepish qabilidan bo'lgan o'z hujumining haqsiz ekaniga tushundi yusufbek hoji bitta bitta yotig'i bilan majlis haqida bayon qilib o'zining qarshi tushganini va ularga uqtira olmagandan keyin majlisni tashlab chiqib ketganini so'zlab kelib dedi biror soatlardan so'ng Orqamdan Niyoz Qushbegi kelib mendan afu so'radi. Va majlisning u fikrdan qaytganini, o'zlarining xatoga ketganlarini aytdi. Men xursand bo'lib, bu ishning zararini yana isbot qilib chiqdim. Niyoz men bilan xayrlashar chog'ida, "Jon Xoja aka, endi gap shu yerda qolsin." bitta yarimta eshitgudek bo'lsa biz yerga qararlik bo'lmaylik o'ltirishning katta iltimosi sizdan shu dedi men bu iblisona aldovga uchib bu to'g'rida na senga va na normuhammad qushbegiga og'iz ochmadim va ularning qo'qonga fotihi uchun qo'zg'alishlaridan ham hech bir shubhalanmadim ha shaytonlar kecha ertalab o'rdaga borgan edim sahin yuzida 3-400 yuz musallah yigitlarni birovni kutgan holda ko'rdim bir iltifotsiz qushbegi mahkamasiga kirdim kirsam qo'qonga ketgan qayum pansod uch to'rtta yigiti bilan qushbegining qarshisida turibdir qushbegi qo'lida bir qog'oz ushlab go'yo es hushidan ayrilgan kabi qotib o'ldiribdir meni eshikdan ko'rib so'zsiz nesiz qo'lidagi qog'ozni menga cho'zdi va boshini tebratib qo'ydi men bir narsaga ham tushunmagan holda borib qog'ozni oldim o'qidim o'qidimda manim ham hushim boshimdan uchib qushbegi holiga tushdim bu qog'oz xonning yorlig'i edi va bunda taxminan shunday gaplar bor edi biz turkiston mamlakatining xoni o'z qalam ravimiz va saltanatimiz uchun qipchoq toifasini muzur deb bildik bu yanliq hukmimizni o'z qalamravimizda bo'lgan barcha beklarimizga hokim va qo'rboshi va boshlarimizga bildirib buyuramiz kim? ushbu farmonimizni olg'anon darhol 15 yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan qipchoq er zotini qilichdan kechirgaylar va hech bir siylai rahmni vosita qilmag'aylar ushbu hukmimizni yeriga yetkazishda sustlik qilgan mansabdor bizga itoatdan bosh tortgan hisoblanib eng qattiq jazomizga mahkum qilinur bu hukmimizni ijro etguvchi toshkent hokimi normuhammad qushbegiga marhamati shohonamiz shuldirkim garchi sizning qipchoq qavmiga mansubiyatingiz bo'lsa ham musulmon qulini haydashda bizga unutilmaslik xayrixohliklar va xizmatlar ko'rsatdingiz binoan alayhi siz bu jazodan ma'fudursiz va sadoqatingizda boqiy qolib amrimizni ijro etishingizda shubha qilmaymiz yoshbegiga qaradim u ham mening og'zimga qarab turar edi buyruqni qachon oldingiz deb so'radim ul javob o'rniga qayim ponsodga imladi men olib keldim siz qo'qonni olib keldingizmi biz beklar bilan qo'qon yo'l deydik yo'l ustida xondan ushbu yog'i kelib qoldi Riyoz Kuchbegi meni yigit qo'shib, bu hukmnomani ijro qilishda bekka yordam bermak uchun jo'natdi. Bu so'z menga hamma shaytanatni ochib berdi. Va o'zimning iblislar tomonidan aldanganimni bildim. Ertadan boshlab hukmni ijro qilsak, qalay bo'larkin? Men ham shuni o'ylab turib edim. yo'q ertaga qo'yib bo'lmas nega negaki ertagacha qipchoqlar qochib bitadirlar men qayumning so'ziga quloq solmadimda qushbegidan ertaning kengashini so'ragan bo'ldim bu holdan achchiqlangan qayum yonimga kelib o'ltirdi ovora bo'lmangiz hojatga. aka sizning bilan mana bu ishga aralashmoqqa haqqimiz yo'q <laughs> sizniki bo'lmasa to'g'ri ammo meniki bor buyruq kimning otiga xushbegin bas bas siz bilan men faqat u yordam so'ragandagina ketmon ko'taramiz boshqa daxlimiz yo'q hojaga o'qingiz bas birinchi buyruqni siz olgan ekansiz nega yana qushbegidan fotiha kutib o'tiribsiz hoja aka har narsa bo'lganda ham ulug'imiz deb siylab turgan edimda egasini siylagan itiga suyak tashlar qilmoqchisizda barakalla boringiz ustozlaringizning vasiyatini bajaringiz xafa bo'lmangiz hoji aka xo'sh nima deysiz endi bek mening kengashimga kirsangiz ertadan boshlaylik sira iloji yo'q qushbek ha chunki barcha shahar va ko'ylarga ham faqat shu bu kunga deb buyurgan ekan qushbegi bilan men go'yo tog' ostida bosiriq bo'lgan edik boshimizga hech bir gap kelmas edi qayum o'rnidan turgan holda qushbegidan javob kutar edi qushbegi ko'p fursat qotib o'ltirgandan keyin qayumga qo'li bilan chiqishga ishorat qildi chiqingiz bu endi nima qilamiz nima qilar edik axir qarab qolaveramizmi vaqtdan qarshiga biz ham yigit chiqaraylik qo'yaveringiz hoji bechora gunohsizlar kesilaversinlarmi kesilaversinlar men istirob ichida unga tushunolmay qolgan edim u yig'i ichida tilga keldi mamlakatning tinchligi qipchoqlarni kesish bilan hosil bo'lsa mayli kessinlar yurtning obodligi gunohsiz qipchoqning qizil qoniga qarab qolgan bo'lsa mayli o'ldirsinlar agarda najotimiz qipchoq tuxumini quritishda bo'lsa meni ham ossinlar bu politlarning marhamatiga men muhtoj emasman hozir inobning o'rni emasligini har chand uqtirmoqchi bo'ldim ko'nmadi noiloj yolg'iz o'zim chiqib qo'limdan kelgancha qipchoqlarni qochirishga harakat qildim ammo to'rt yuz jallodning qarshisiga chiqqan bir kishining uhdasi albatta bir kishicha edi muttahamlar ko'p bechoraning yostig'ini quritishga muvaffaq bo'ldilar mana otabek haqiqat shul kishi tushunmasdan turib birovga tuhmat to'qimangdir otabek o'zining o'rinsiz gapidan uyalg'an namo yerga qaradi va bir muncha vaqt fikrga ketib o'tirgandan so'ng so'radi yirtqichlarning bu qirg'indan qanday muddaolari hosil bo'larkan maqsadlari juda ochiq bittasi mingboshi bo'lmoqchi ikkinchisi normuhammadning o'rnig'a minmoqchi uchinchisi yana bir shaharni o'ziga qaram qilmoqchi xon ersa musulmon qulga bo'lgan adovatini qipchoqni qirib alamdan chiqmoqchi menga qolsa o'rtada shundan boshqa hech gap yo'q o'g'lim men ko'p umrimni shu yurtning tinchligi va fuqaroning osoyishi uchun sarf qilib o'zimga azobdan boshqa hech bir qanoat hosil qila olmadim ittifoqni ne el ekanini bilmagan yolg'iz o'z manfaati shaxsiyasi yo'lida bir birini yeb ichgan mansabparast dunyoparast va shuhratparast muttahamlar turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib bizning odam bo'lishimizga aqlim yetmay qoldi biz shu holda ketadirgan bir birimizning tegimizga suv quyadirg'an bo'lsak yaqindirki urus istibdodi o'zining iflos oyog'i bilan turkistonimizni bulg'atar va biz bo'lsak o'z qo'limiz bilan kelgusi naslimizning bo'yniga o'ruz bo'yindirig'ini kiydirgan bo'larmiz o'z naslini o'z qo'li bilan kofir qo'liga tutqun qilib topshiruvchi biz ko'r va aqlsiz otalarga xudoning la'nati albatta tushar o'g'lim aziz gavdasi matfun turkistonimizni to'ng'uz xona qilishga hozirlangan biz itlar yaratg'uvchining qahriga albatta yo'liqarmiz temur ko'ragon kabi dohiylarning mirzo bobur kabi fotihlarning forobiy ulug'bek va ali sino kabi olimlarning o'sib ungan va nash u namo qilganlari bir o'lkani halokat chuqurga qarab sudrag'uvchi albatta tangrining qahriga sazovor o'g'lim gunohsiz bechoralarni bo'g'izlab bolalarini yetim xonalarini vayron qilg'uvchi zolimlar qurtlar va qushlar yerdan o'sib chiqqan giyohlar qarg'ishiga nishonadir o'g'lim siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining o'n ikkinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova